บุ๊กทูยี่สิบเอ็ดดวาดิสิตอีเยดันการสนทนาสองชัสกันเยดวาคุณมาจากไหนคะอดาคลสเตมาจากบาเซลค่ะ iz Bazela บาเซลอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Bazel je u Švicarskoj ดิฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณมิวเลอร์ได้ไหมคะ Mogu li vam predstaviti gospodina Millera? เขาเป็นคนต่างชาติ On je stranac. เขาพูดได้หลายภาษา On govori više jezika. คุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะ Jeste li prvi put ovdje? ไม่ใช่ ดิฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วค่ะ Ne, bio bila sam već ovdje prošle godine. แค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นค่ะ ali samo jednu sedmicu คุณชอบที่นี่ไหมคะ kako vam se dopada kod nas คนที่นี่ใจดี ดิฉันชอบมากค่ะ vrlo dobro ljudi su dragi และดิฉันก็ชอบทัศนียภาพด้วยค่ะ I krajolik mi se također dopada. คุณทำงานอะไรคะ Šta ste po zanimanju? ดิฉันเป็นนักแปล Ja sam prevodilac. ดิฉัน แปลหนังสือ Ja prevodim knjige คุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมคะ Jeste li sami ovdje ไม่ใช่ สามีของดิฉันก็มาที่นี่ด้วยค่ะ Ne, moja supruga, moj suprug je također ovdje และนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของดิฉัน a tamo su moje dvoje djece.